Zatim naš gospodar uzvišen je u svojoj knjizi kazao ovi koji vjerujete u Allaha te bareke bojite se istinskom bogobojaznošću njega i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, zahvaljujemo Allahu uzvišenom koji nas je ponovo sakupio i okupio na ovom bareć mjestu, da nastavimo kazivati i izučavati njegova lijepa imena i značenja tih imena. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govorit ćemo o jednom novom imenu ime koje je i tekako znači bitno i veliko i veličanstveno, a to je ime El Kudus. El Kudus. Svi otprilike znate značenje da se prevodi kod nas na našim prostorima kao sveti. Međutim, pravo značenje koje ćemo večeras za da vidjeti kako su to definisali pojasni učenjaci, od arapskog jezika, zatim znači poznavaoci šarijata, da ima značenje onaj koji je čist od svake mahane. Znači, onaj koji je čist od svake mahane. El Kudus. I to samo pripada i je Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom. Zato je savršena osobina koja pripada samo njemu subhanahu wa ta'ala. Ibn Kajim rahimahullah kada je govorio o vrijednosti izučavanja i spoznaje Allahovi Tebare ta lijepih imena, kazao je nema radosti za roba. I ovo večerašnje, znači, njegovo kazivanje treba dobro da e, pokušamo shvatiti, pojmiti i razumjeti. Kaže, nema radosti za roba, niti ispravnosti, niti uživanje negira znači bilo kakvu ispravnost i sla u njegovom životu postupcima i uživa i na dunjaluku. Pa kaže, osim spoznajom svoga gospodara. Zato svaki onaj koji tvrdi, to nije njegov govor, svaki onaj koji tvrdi da uživa na dunjaluku, da osjeća ljepote i da je zadovoljan, laže sam sebi. Jer onaj koji nije spoznao gospodara svjetova ne može uživati i ne može osjetiti slast i ljepotu življenja na dunjaluku. Zatim kaže i da on bude jedini cilj njegovih želja. Znači osoba koja želi da uživa i da e, osjeća slast i radost dunjaluka u dunjalučkom životu, mora imati sve svoje namjere, sve svoje želje da budu, znači kakve? Da bude i glavna želja i cilj Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Zatim kaže, spoznaja njega, njihova je najveća sreća opisuje, znači istinske vjernike, oni koji kažu la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, koji istinski svjedoče to, znači kaže spoznaja Allaha te barek spoznaja njega je njihova istinska sreća. Zatim dalje nastavlja pa kaže, a kada ovo izgube, stanovnici zemlje, a kada ovo izgube, u gorejem su stanju od stoke, i stoka bolje od njih živi na Dunjaluku. A kaže, bolje će proći gdje? Na Ahiretu. Nema obraću. Stoka bolje od njih živi na Dunjaluku, a bolje će proći od njih na Ahiretu. Allah Koja je, znači, e, kolika je opasnost proživjeti Dunjaluka ne spoznato ono što je najljepše na njemu, a to je gospodar svjetova da stoka životinje koje su na dunjalku ljepše i bolje se osjećaju, uživaju na njemu. A na Hiretu će daleko, znači, bolje proći, jer nema kaze, nema patnje za njih. Dok onaj koji je proživio Dunjaluka nije shvatio, nije upoznao gospodara svjetova, jer ova spoznaja koja traži od tebe, znači zahtjeva da spoznaš gospodara svjetova, Allaha subhanahu wa ta'ala, poslije te spoznaje dolaze šta? da naučiš propise te vjere i da se vladaš po toj vjeri. Ali prije svega, znači, spoznaja, nakon spoznaje, nakon spoznaje propisi, propisi šarijata. Zatim Velid Muhammed ibn Hasan, govoreći isto tako o vrijednosti izučavanja Allahovi Tebare Kvetala imena, kaže Pa kada vidiš ljude da hrle za dunjalukom, kada opisuje danas našu situaciju, pa kada vidiš ljude da hrle za dunjalukom, ti pohrli ka Allahu. Da li je znači situacija svijeta došla poput današnje situacije da se toliko ljudi odali dunjaluku i traganju, znači kako što više steći mjetka i zarade, kada ugodaš takve da hrle, da se natječu, da žude prema tim nasadama dunjalučkim, ti požuri da se približiš gospodaru, gospodaru svjetova, pa zatim kaže kada vidiš da se drugi bogate dunjalučkim blagom, ljepotama dunjaluka, kad ti se obogati spoznajom Allaha Sad u ovom trenutku koliko svijeta ovu stvar traže. Natječu se da se obogate sad u ovim trenucima, u svakodnevnom životu. A koliko traga oni, znači za spoznajem gospodara svjetova, koliko uči, koliko izučavaju, koliko traže halke gdje se znači dolazi do spoznaje gospodara svjetova. Zatim nastavlja, kada su drugi bliski sa svojim voljenim. Koliko danas ljudi vole, znači, i očeve, i majke, i braću, i sestre, i žene, i djecu, i sve druge, znači, ovo su dozvoljene e, stvari ljubavi, ali koliko ima oni nedozvoljeni, pa kaže, kada su drugi bliski sa svojim voljenim, ti budi blizak Allah. Kada drugi sjede i kada drugi, znači, žele da provode te trenutke sa svojim voljenim, ti su sami Habibi, tu želi kazao, sami se sa gospodarom svjetova. Ili uzmi Kur'an, ili se uposti namazom, ili se uposti dovom, budi predan gospodaru svjetova. Zatim nastavlja pa kaže, kada se dodvoravaju svojim vladarima, koliko danas ima koji imaju vlast, a koliko žudi oni da im se dodvore, kada se dodvoravaju svojim vladarima i velikanima, ti se približi Allahom. Ti se pokušaj umir, da se umiriš gospodaru svjetova kroz činjenje dobrih dijela. Zatim kaže, kada se pokore svojim prohtjevima, svojim strastima, ti se pokori Allahom. Allahu akbar. Danas, današnja situacija, koliko ljudi koji slijede svoje strasti, pokoravaju se šeitanskim svesama, ti kada ugodaš tu situaciju, da ti to bude znači stvar koja će ti ukazati da se pokoriš gospodaru, gospodaru svjetova. Kaže, budi uvijek uz Allaha i idi uvijek ka Allahu. Allah. Kako je na lijep jedan način pojasnio suštinu života na Dunjaluku, a zatim ukazao na varljive stvari koje zavaravaju mnoge od nas. Kako se sačuvati toga i kako su poslu onim stvarima koje će nam koristiti na ahiratu. Nakon ovih uvodnih riječi mi ćemo uz Allahu Tebare Kvetala pomoć otpočeti govoriti o velikom imenu Allaha Tebare Kvetala El Kudus. Prije svega u jeziku Kuds učenjaci pojašnjavaju pa kažu da ima značenje tahareta, čistoće. Znači kuc u jeziku znači čistoća, tahara. I oni naravno imaju dokaze koje navode za svoju tvrdnju, jer prije svega stanovnici Hidžaza su koristili ovu riječ kuc kada su htjeli ukazati na čišćenje ili čistoću. Allah te barek ve ta'ala u Kur'anu kaže وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ U prijevod znači, mi tebe veličamo i hvalimo onako kako tebi dolikuje. Međutim, što su kazali učenjaci po pitanju وَنُقَدِّسُ لَكَ za ove riječi. Ezuđađ rahimahullah kaže وَنُقَدِّسُ لَكَ to jest čistimo sebe, odnosno radi tebe, čistimo naše duše. Radi tebe, gospodaru, gospodaru svjetova, i zbog toga kažu da se u arapskom jeziku kaže Bejtul Maqdis. Čuli ste svi Betul Makdis? Kako prevodimo mi Betul Makdis? On želi kazati da je to čista kuća. Što znači da onaj koji ode u Betul Makdis, da će se tamo pročistiti i očistiti, odnosno ostraniti svu nečistoću koju je imao pri sebi. Jer su Allahove te bare kvetala kuće te koje kada uđeš i kada obaviš namaz, kada se pokaješ i vratiš i zamoliš gospodara svjetova, nećeš biti isti onom prilikom kada si ušao i kada izlaziš iz džamije. Jer će Allah te bare kvetala te oprosti da te očisti od tvojih od tvoji, znači ružni, ružnih loših postupaka. Zato se misli znači na ovo čišćenje, pročišavanje i čišćenje od, od grijeha. El Fara, jedan jezičara, isto tako kaže, rahimahullah, da svijeta, odnosno čista zemlja, spada pod nju Sirija, Palestina i dio Jordana. Isto tako se u arapskom jeziku kaže Ruhul Kudus. Svi ste čuli za to. Misli se na koga u Kur'anu kada se spod misli se na Meleka Džibrila. Ali šta znači Ruhul Kudus? Ruhul Kudus kažu da znači duh čistoće, odnosno da je stvoren od čistoće. I ovo su sve dokazi, znači, u arapskom jeziku kako E, sama ta riječ kuc ima značenje čist, čistoće. Drugo značenje u arapskom jeziku jeste da kudus znači bereke, beričet. Imamo dokaz, znači u Kur'anu da se zemlja naziva beričetna zemlja sa ovim, sa riječima. <clears throat> Poput riječi Allaha te bareke ta'ala, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Allah te bareke ve ta'ala kaže hvalje neka je onaj koji u jednom času je premjestio svoga roba odakle iz Meke u Mešidul Aksa Betul Magdes u jednom trenutku noći što je gospodar učinio. Međutim, u nastavku se opisuje, kaže e, čiju smo okolinu, to mjesto i okolinu koja obkružuje to mjesto barek na haulehu, učinili blagoslovljenom, odnosno beričetnom. Tako da naziva taj prostor svijet, a znači kada se govori gdje, je Laksa je svijeta zemlja, Muhaddesa, Allah te barek tada kada govori o ovom kuranskom ajetu, o tom svijetom mjestu, naziva to svijeto mjesto, znači beričetno mjesto, znači da je zemlja ta koja je tu, taj prostor kompletan, e, blagoslovljen, odnosno da je pun beričeta i bereketa Allah te bareke wa ta'ala. Zatim na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَنَجَيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ Spasili smo Luta, znači Luta, i one koji su znači koji je bio s njim do zemlje ili u zemlju koja je isto tako blagoslovljena. Naziva tu zemlju, taj prostor, misli se isto tako na prostor koji je svijet u e, znači današnjem Izraelu, Palestini. Na isti znači E, na istom mjestu i prostor Allah te barek vetala ukazuje i naziva da taj prostor, ta zemlja da je beričetna. <clears throat> Koliko se puta spominje ovo Allaho te barek vetala ima u Kur'anu? U Kur'anu se uh, e, Allaho te barek vetala ima El Kudus spominja dva mjesta. Prije svega u suri Hašr. I ako boda, od večera ćemo početi da e, govorimo o imenima koja su spomenuta u suri Hašr. Prije svega Allah Želšanu kaže Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul kuddus On je znači huwa on je Allah pored kojeg drugog istinskog Boga nema, pa se opisuje El Melik, o kojeg smo govorili, poslije El Melik spominje El kuddus. Naravno, znači i druga imena ćemo govoriti idućeg, idućeg puta. To je prvo mjesto. Drugo mjesto, Jelaš u suri, znači džuma, isto tako spominje, Yusebbihu, znači Yusebbihu lillahi ma fis samavati wa ma fil ardi, el melikul kudus. Isti redoslijed, el melikul kudus, el azizil hakim, što ćemo naravno govoriti nakon ovoga. I kazali smo da el kudus, onaj koji je čist od bilo kakve mahane, koji je čist od bilo kakvog nedostatka. I to ćemo govoriti ako da spominjati govore sada. Ibn Đarir Rahimahullah kada je pokušao pojasniti kako je znači značenje imena El Kudus kada se odnosi na Allaha u jeziku smo vidjeli da znači može biti kuc nešto što je čisto i nešto što je beričetno, jel? U čemu ima beričeta. Međutim, kada se odnosi ovo ime El Kudus na gospodara svjetova, mora biti posebno značenje. Znači, ovaj veliki imam u Fesir ibn Đarir kaže za ajet ve nahnu nusabihu bihamdik ve nukaddisu lek. A mi tebe veličamo i hvalimo onako kako tebi subhanahu wa ta'ala dolikuje, kaže slavimo te, veličamo i hvalimo i negiramo ti ono što ti pripisuju mušici, mnogobošci, jer su pokušali Allah te barek vetala pisati sa svojstvima i osobinama koje ne dolikuju niti priliče gospodaru svjetova da bude opisan takvim osobinama. Pa zatim kaže smatramo te čistim od toga i klanjamo se tebi. Samo tebi, znači robujemo i samo od tebe tražimo. Pripisujemo tebi svojstva ona kojima se ti opisao u Kur'anu ili sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Sve ovo pojašnjava u značenju Allahovog te bareke imena El Kudus. I zato sva imena gospodara svjetova je teško pojasniti jednom riječ u našem jeziku. Kada uzem, znači o, učenjake koji su pokušali da pojase vidimo znači koliko opširno pojašnjavaju jedno Allahovog te bareke vetala ime. Znam se kako da teško u bosanskom jeziku naći odgovarajuću riječ da sa jednom riječju opišeš Allah te bare ve da kažeš sveti. El Kuduz znači sveti. Ili El Aziz silni. I slična imena. Znači jako je teško i mora se znači ovakvim načinom pojasniti ta uzvišena, veličanstvena imena gospodara, gospodara svjetova. El Beheki Rahimahullah kaže za El Kuduz da ima značenje koji je čist od bilo kakvih nedostataka, čist od toga da ima dijete i drugu. Čist, Allah subhanahu wa ta'ala, uh, ta znači osobina pripada i dolike samo njemu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A kaže ovo svojstvo dostojno je samo njegovom uzvišenom, uzvišenom biću. Zatim Gazali rahimahullah kaže on je čist od svake osobine koju mogu osjetiti čula, pogledajte njegov opis, koju mogu osjetiti čula i koju može zamisliti mašta. Šta god da zamisliš, odnosno kada bi pokušao zabraniti da zamišljaš znači osobine gospodara svjetova, Allah te barek vetala je uzvišeni, znači od toga što ti pomisliš i zamisliš. Zato je nemoguće da zamisliš i da pokušaš da osjetiš, da dokućiš to čime se gospodar svjetova opisao. Zato mi sve ove osobine koje nam dolaze, kojima se gospodar opisuje u Kur'anu, prihvaćamo vanjštinom. Znamo njihovo značenje u jeziku, međutim njihovu kakvoću, suštinu toga ne možeš dokući ne možeš spoznati. I to je ispravno vjerovanje. Zatim Nukesir Rahimahullah kaže El Kudus je onaj koji je bez nedostataka, to jest bez ikakve mahane opisan savršenim osobinama. I sa ovom definicijom se slaži Imam Šelkani isto tako. El Alusi Rahimahullah kaže El Kudus je onaj kome pripada savršenstvo u svakom opisu. Znači nema osobine, nema opisa bi se opisao gospodar svjetova, a da taj opis nije savršen. Pa kaže opisu koji, znači koji je samo njemu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I kaže ili ima značenje onaj koji se ne može ni ograničiti niti zamisliti. El kudus. Znači ne može se ni ograničiti, ne može se odrijediti. Niti znači da se može ograničiti, niti pojmiti, zamisliti mislima. I koliko danas ima oni koji pokušavaju da shvate i dokuće suštinu gospodara svjetova, pa provode sate i sate da bi to znači pojmili. To je nemoguće jer su naši, naš razum koji je Allah Tebare nama podario ograničen. I možeš pojmiti samo ono što ti je dozvoljeno da pojmiš, što su mogućnosti. A ove stvari, ove stvari, znači gospodara svjetova, opis njega je nemoguće da može čovjek insan pojmiti i dokućiti na, na dunjalku s tim, da će gospodar svjetova podariti iskrenim vjernicima na ahiretu Znači da se može vidjeti. Ukazat će se gospodar svjetova vjernicima i vjernici će ga moći vidjeti. A od najvećih dređa stavnika dženneta jeste da će ga vjernik, najbolji znači u džennetu, moći vidjeti dva puta dnevno. Allahu To su najveće deređe u džennetu. Nisu uživanja. Najveća treže vidjeti Allah te bareke A koliko će biti oni čije duše nisu žudjele, čiji su postupci bili tako daleko od sljeđenja poslanika sallahu alihi vseleme, koji će biti otjerani i bit će bačeni u džeheremske provalije i bit će uskraćeni najljepšeg pogleda, a to je gledanje gospodara svijeta. I nevjernici koji su znači takvi, kao takvi preseli, nikada neće moći vidjeti gospodara svijeta. Dok oni vjernici čija loša djela preovladaju dobra, povodu određeno vrijeme u džehennem, pa jelate bare tada izvadi svoje milosti i ženema ljude, opet će im ukazati tu mogućnost da vide gospodara svjetova u džennetu. <clears throat> Ibn Kajim Rahimahullah kaže El Kudus ima značenje koji je čist od svake vrste zla, majkavosti i mahane, kao što to, kaže, komentarišu komentatori tumači Kur'ana, znači slaže se sa njihovim, sa njihovim uh, pojašnjenjem Allahovog Tebare Kvetala imena El Kudus. Nakon ovih definicija učenjaka, naravno da mora proizaći plus poznaje ovog imena. Kao i svakog imena kojeg smo mi, znači, do sad naveli. I te plodove Ulema, znači, je pokušao da pobroji da ukaže šta mora znači da rezultira spoznaja ovakvih imena. Jer nije isti onaj koji samo kaže El Kudus, a ne zna značenje toga i nabraja El Kudus, El Kudus, i onaj koji zna značenje El Kudus, pa prvi znači plod spoznaje Allahovog Tebarek Vatala imena El Kudus, da shvatimo da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala svijet i da je čist od bilo kakvog vida nedostatka i mahani da je savršen u svim svojim osobinama, svim svojim svojstvima i da mu nema ništa slično. Da ne postoji znači nešto što je slično gospodaru, gospodaru svjetova. Jer Allah te kaže Lejsa ke mislihi şey" i ništa mu slično nije. I ovdje negira znači to, a s druge strane kaže Vahuva sami'ul basir, a on je taj koji čuje i koji vidi. Znači negira da, li, da bilo šta liči od stvorenja njemu, niti da on liči znači na bilo koje od stvorenja, ali u isto vrijeme potvrđuje da je on taj koji sve čuje i sve vidi, potvrđuje i svojstvo sluha i svojstvo vida, što automatski ukazuje da njegov vid i njegov sluh ne mogu biti slični svojstvima, znači stvorenja, jer je to negirao u prvom dijelu, a u drugom dijelu ajeta potvrdio. I zato učenjaci Ahli Sunneta i e, sedbenici Muhammed Ali Salatu i Ashaba i Tabina i oni koji su bili na istini negiraju bilo koju vrstu ta'atila a ta'atil znači negiranje Allahovi Tebara Kvetala svojstava znači Ehli Sunnet nijukom slučaju sebi ne dopušta da negira neku osobinu koju je Allah te barek vatala potvrdio u Kur'anu ili Muhammed alaih salatu wasalam u sunnetu. S druge strane, u potvrđivanju ti istih osobina negiraju tešbih, a to je da Allah te bare vatala liči ili sliči svojstvima stvorenja i s druge strane temsil da poistovjećuju ta ista znači stvorenja ili njihove osobine sa osobinama gospodara svjetova, odnosno ni u slučaju ne dozvoljavaju da ljudi ulaze u o, kakvoću Allahovi te bareke osobina. <clears throat> S druge strane, Allah te barek vetala u ovom ajetu je znači negirao i potvrdio. Negirao da liči nečemu ili sliči stvorenjima, a s druge strane potvrdio savršene osobine. A nekada gospodar svjetova negira osobine, znači da ima kod sebe, kao što je nepravda, da je on znači nepravedan prema svojim stvorenjima, kako kaže u Kur'anu, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ Allah te barek ta ni u kom slučaju nije nepravedan, prema svojim robovima, ovo automatski ukazuje potvrdu druge savršene osobine. Znači negira osobine manjkavosti. A to je nepravdu da čini svojim stvorenjima, a u istom tom ajetu, znači onaj koji shvati i razumije, Allah te barek potvrđuje drugu savršenu osobinu, a to je osobina pravednosti. Znači, kada je on takav, opisan da je nepravdu ne čini stvorenjima, automatski se potvrđuje osobina u ajetu koja da je on pravedan prema, prema svojim, svojim stvorenjima. Na ovakav način, znači, čovjek oskače u svojoj vjeri u shvatanju i razumijevanju Allahovi te barek vetala propisa. <clears throat> Zatim druga, ili drugi plod spoznaje Allahovog te barek imena El Kudus, jeste da njegovo savršenstvo Allaha te bareke vetara se ogleda u tome da nema sudruga, da je čist, da ima saučesnika, da ima sudruga u svemu tome. To znači ime El Kudus negira. I zato onaj koji shvati ovo ime El Kudus, automatski je shvatio suru koju, koja odgovara trećini Kur'ana, El Ihlas. Ko shvati ovo Allaho te barek ime El Kudus, shvatio je čitavu suru Kulhu Allah. Prije svega Allah te bareke ve taala kaže: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah je nema istinskog Boga osim njega koji je živi i vječni, živi i vječni. Nikomu znači tome nije sličan. Zatim u suri Kul huvallah koju svi mi učimo Kul huvallahu ahad Allahu samad Lem jeli, velem yulad, velem yakun lehu kufuvan ahad potvrđuješ da je on subhanahu wa ta'ala, reci da je on Allah jedan. I da je on subhanahu wa ta'ala utočište svakom. Nije rodio i rođen nije. I nikom rava nije. Nikom. Znači ne postoji stvorenje da može parirati gospodaru svjetova. Znači negiruje je bilo koji vid e, da postoji saučesnik, sudrum u vladavini, u stvaranju, u bilo čemu. On jedini tvorac svega. Što znači ovo Allahovo te je tada ime El Kudus negira, znači vas poznaje Allahovog imena El Kudus negira da postoji saučesnik ili sudrug Allahu te bareke te bareke ta'ala. Treći plus poznaje ovog velikog imena El Kudus da je čist od bilo kakvih nedostataka loših znači osobina, osobina koje imaju majkavosti ko sebe jeste i to da je čist da ima drugu ili dijete. Allah te barek je to negirao. Znači njemu to ne dolikuje jer je savršen u svojim osobinama. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri, znači džin, kada su džini to potvrdili pa kazali, Allah Želšanu prenosi njihove riječ pa kaže وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا Oni kažu neka je uzvišen Allah onako kako to njemu dolikuje. Uzvišen od čega? Od toga kaže, on nije uzeo sebi ni drugu, niti ima drugu, niti ima dijete. Čini su negirali svoj. A ljudi danas, a ljudi danas pripisuju to Allahu te bareke Allah subhan, subhanahu wa je čisto toga. To mu ne dolikuje, niti mu to priliči. I zato kada pogledamo, znači one koji su zalutali, kako i na koji način opisuju gospodara svjetova sa tim osobinama majkavosti, koje ne priliče njemu, zašto ne razmisle i ne promisle o uzvišenosti gospodara gospodara svjetova. A kada se na takav način znači, promisli i razmisli, dođe se do ove velike, velike spoznaje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ i oni, kaže, nevijenici govore, Allah je uzeo dijete. Subhanehu. Allah što kaže sam za sebe. Neka je uzvišen on, gospodar svjetova, belehu ma fis samavati val ard. Njemu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Zatim kaže, kullu lehu kanitun. I sve se njemu pokorava. Kako znači taj koji ima tako savršenu moć i veličinu, da je opisan takvim majka i osobinama, kad njemu sve pripada i na nebesima i na zemlji i svi su njemu pokorni. Svi se njemu pokoravaju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže subhane, neka je on uzvišen, slavljen, veličanstven, čist od onoga što mu nevjernici, nevjernici pripisuju. Zatim sljedeći plod jeste da Allah te barek čist od svojstva majkavosti mahana poput čega? Allah Đelešanu, znači njemu ne priliči san, drijemež, niti znači njega može zahvatiti svojstvo koje nas zahvaća, a to je smrt. Allah Đelešanu je živi i vječni i ne umire. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ A ti se osloni, imaj tevekul ko sebe na onoga koji je živi i koji ne umire. Allah akbar. Znači taj tevekul, kada mi shvatimo na koga se oslanjamo. Danas kada čovjek se osloni na insana koji je prolazan, znači koji je pun manjkavosti pri sebi, a zapostavi da se osloni na gospodara svjetova koji je živi i vječni koji ne umire, onda shvatiš koliko je taj, znači daleko od ispravnog shvatanja akide Allaha te bareke jer Allah vam ovdje ukazuje o a ti se osloni na onoga koji je živi i koji la je mut, koji ne umire, koji je vječni. Zatim Allah wa ta'ala kaže u poznatom ajetu Allahu la ilaha illa Allah je, nema, nema drugog istinskog Boga mimo njega, on je živi i vječni što automatski ukazuje znači na veličinu gospodara svjetova, da je on živi i vječni koji ne prolazi, koji je oduvijek i zauvijek, koji nikada neće, nikada neće nestati. Poslanik sallallahu alihi vseleme kada opisuje gospodara svjetova kaže Inna Allahe la je nam, la jembegi lehu an nam. Zaista gospodar ne spava, niti njemu priliči, niti ima potrebe da spava. Allahu A ti, Habibi, koliko možeš izdržati da ne zaspiš? Znači koliko imaš manjkavosti kod sebe, ne možeš puno izdržati. Koliko nas dva dana, tri dana, nakon toga slijedi san. Što znači da kullu lehu kanitin, svi se njemu pokoravaju, svi su mu pokorni u čemu? Poput ovoga. Izdrži da ne spavaš. 15 dana, 20 mjesec, dva mjeseca, godinu, da li su mogućni? mora se pokoriti Allahovom sunnetu, a sunet je da ti je propisao da će te obuhvati i drijemeš i sanj da će zaspati. Ne moraš ti da, znači, kulu lehu kaniti da shvatiš, svi se njemu pokoravaju kroz ibadet, klanjanje, ne kroz ove sudnete kao unije, koje je znači učinio takve kakve jeste da svi moraju spavati, da se svi moraju umarati, da svi moraju uzeti znači rahu, da se odmore od posla i uposlenosti. Zatim, svi se njemu pokoravaju u čemu? sve njih smrt zadesi. Ima neko da izbjegao smrt? Da kaže da je vječan. Zato što je takav sudnet, svi će se pokoriti Allahove naredbi, mele kada dođe dušu da uzme, svi se u tome pokoravaju i niko toga ne može jedan trenutak, jedan trenutak odgoditi. Zatim Allah te bareke od tala sljedeći plod jeste da je čist od bilo kakvog vida nepravde. Jer u hadisu kod gdje kaže Allah te bareke od tala, sam sam govor, o robovi moji, ja sam sebi nasilje zabranio, zulum, pa sam ga učinio između vas zabranjenim i nemojte jedni drugima nepravdu činiti. Znači, Allah Đelešanu je čisto toga, ajet koji smo citirali jeste da Allah Đelešanu ne čini nepravdu prema svojim robovima. S druge strane, kada vidimo robove i pored ove naredbe, znači, pored ove savršene osobine koja pripada gospodaru svjetova, vidimo da robovi jedni drugima svakodnevno nanose nepravdu i nedaću. Allah te barek tala zabranjuje, a posebno zabranjuje da je vijenik prema vijeniku čini nepravdu. Riječima, dijelom, na bilo koji način gospodar svjetova je tu nepravdu zabranio da se čini. Zato onaj koji shvati Allah te barek tala imena poput imena El Kudus, da je Allah čist od toga da je nepravdan prema stvorenjima, automatski druga osobina jeste koja proizilazi i shvatanje iz ovoga da moraš biti okićen tim da i ti ne činiš nepravdu. Kao što voliš da gospodar svjetova tebi ne učini nepravdu, budi ti onaj koji neće činiti drugima, drugima nepravdu. Na takav način shvataš i razumiješ Allahu te bareke vetala ime El Kudus. Zatim gospodar svjetova je sačuvan sljedeće mahani ili onaj osobine koja je manjkava a to je škrtosti i siromaštva. Gospodar svjetova je sačuvan toga, dok mi kao stvorenja mi smo svakako siromašni u svakom pogledu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže kako su znači kazali jevreji opisujući gospodara sveta ovom majkavom osobinom koja njemu ne i ne priliči a pogledajte kako su oni znači opisali gospodara svjetova وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ i židovi, jevreji kažu Allahova ruka je stisnuta. Opisuju ga znači da, jel, škrt ne udjeljuje. Allah te barek ve odgovara Gullet ejdihim wa lu'inu bima kalu. Njihove ruke su škrte. I kaj prokleti su zbog onoga što su kazali. Allahovo proklestvo nad njima i na njih je zbog ovih tih riječi koje su kazali, opisali gospodara svjetova sa tom majkavom osobinom. Znači nisu upoznali Allah te barek vatala onako kako njemu dolikuje, kako se on subhanu vatala opisao. Pa nastavlja gospodar svjetova pa kaže Bel jedahu psuta tani yunfiku kejfe ješat. Kaže naprotiv, Allahove oba dvije ruke su znači e, otvorene i on udjeljuje koliko on subhanahu wa ta'ala hoće. Nije Allah Đelešanu, znači stisu svi mi to znamo, znači i osjetimo, mi to potvrđujemo, vjerujemo, znači ove ajete. Znači, bel je dahu, njegove oba dvije ruke su otvorene i on udjeljuje koliko god on subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće. Poslanik sallahu alihi wasallam opisuje poslanika sallahu, Allaha tabaraka wa ta'ala u hadisu gdje kaže da zamislite, kaže gospodara svjetova, koji znači ima toliki, toliki risk, koji i danju i noću obskrbljuje robove svoje, a da se ništa nije znači umajilo od onoga što on ima u svojoj ruci. Pa kaže, pogledajte, u stvaranju nebesa i zemlje i svega onoga što na nebesima i zemlji, sve to Allah te barek je tala dao iz svog riska obilja, a kaže, ništa se nije umajilo od onoga što on ima, što znači kod njega, što on su manu tala posjedio. I danju i noću znači udjeljuje. I ništa se to kod njega ne umanji. A oni kažu da je Allahova ruka stisnuta. Kako su ga znači opisali majkavom osobinom, a on to negira, znači El Kudus, Allahov te kvetala ime znači koji je čist, čist od bilo kojeg bida majkavosti negira znači i tu osobinu da ima pri sebi. <clears throat> Uzvišeni gospodar Tebare Kvetala je čist od laži. Znači ovo ime ti ukazuje i čini ti plod da si spoznao gospodara svjetova da je čist od laži. Kako gospodar svjetova kaže وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا A ko govori iskrenije od Allaha te bare kveta. Nema ga i niti postoji. Neko ko kad kaže nešto da je iskreni od Allaha gospodara svjetova koji znači je taj koji je stvoritelj nebesa i zemlje. U drugom majetu Allah on kaže وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ Allahu te barek obećanje je istinito i istina Zatim kaže men أَصْدَقُ min Allahi qila, a ima li neko da iskrenije govori od Allaha te bareke ve Znači gospodar svjetova je čist od osobine, znači laži. To njemu ne dolikuje niti priliči. S druge strane ta osobina je pokuđena i zabranjena da se nađe kod stvorenja u poznatom hadisu koji je svima nama poznat, koji slušam po predavanjima, gdje poslanik sallahu i wasallam je upitan od Ebu Darda u jednom rivajetu drugog, eh, drugog, drugog ashaba, da li može vjernik učiniti zinaluk? Pa kaže poslanik sallahu i wasallam, da može se desiti, znači da vjernik učini zinaluk. Kaže, može li se desiti vjerniku da ukrade Kaže poslanik Ali salatu Veselam, kaže i to se može desiti mu'minu, u hadiska mu'min. Znači može li se mu'minu desiti da ukrade, kaže može. A kaže može li se desiti mu'minu da slaže, kaže la, ne može. Vijeniku se ne može desiti da slaže. I ovaj hadis i pored znači toga što je poznat i da se prenosi po sjelima i skupovima i predavanjima i po knjigama, on znači ima slabosti, hadis je daif, ali suština ukazuje znači na ispravnost, na ispravnost hadisa iz drugih hadisa koji zabranjuju laž, koji je svrstavaju znači u jedno od veliki veliki grijeha. Zatim Allah Tebare Kvetala je čisto svojstva prolaznosti. Allah Tebare Kvetala neće nestati, niti može nestati. I čisti od toga, dok je ta osobina pri ljudima, nama znači ta majkavost je prisutna, a Allah te barek tala čisto toga. Allah subhanahu wa ta'ala kaže kullu men alejha fan sve što je na zemlji ono će nestati, ono je prolazno, ništa od toga neće ostati. Pa nastavlja pa kaže وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ A ostaće jedino, znači Allahovo plemenito lice koje je veličanstveno i koje je neprolazno. Znači ostaće jedino gospodar svjetova, sve drugo će je prolazno svima Allah te je tala sve što je ispod arša propisana je smrt i zato te vezije prolaznost do gospodar svjetova ostaje i čisti od te, od te osobine znači on je oduvijek i zauvijek neće nestati i kada sve ovo nestane kada uništi i stavnike zemlje i nebesa i zemlju smota i nebesa pa kada znači se u rok ponovo puni, ponovo će te duše da ustanu, a nakon toga ide i slijedi konačni obračun. Jer nećeš biti završen, neće biti završeno samo ako nestanemo, samo i prođemo. Tako bi se nevjernici obradovali, jer posle toga nema proživljenja, nego slijedi proživljenje nakon te smrti i prolaznosti ponovo dolazi znači oživljenje, a nakon oživljenja život, nego obračun, a nakon obračuna tek život vječni počinje. Znači ili džennet ili džehennem, nalaže žena nas u dženet svoje velike milosti. Zatim poslanik Ali Islatu znači od plodova spoznaje imena El Kudus i Allah te bareke vetala veličao ovim velikim Allahovim te bareke vetala imenom. Tako da je često učio, kako še radi Allah prenosi, na ruku i na seždi ovo Allahovo te bareke ime, pa kaže Subuhum Kudusun Rabbul Melaikati Varruh Znači spominjao i na ruku i na seždi ovu dovu. A u drugom rivajetu stoji da je poslanik a.s. nakon vitri namaza učio tri puta dovu u kojoj je spominjao ovo veliko, znači Allahovo te barek ime. Znači svaku noć uz svakog vitra učio je, učio je ovu dovu gdje kaže subhanel melikil kudus. I treći put bi govorio subhanel melikil kudus na malo rastegne, razvuče, znači polako izgovarajući ovu, ovu dovu. Što vidimo znači da spoznaja ovog velikog imena ukazuje na vrijednost imena da, e, da je poslanik Alesatu često učio i na ruku i na seždi, a posle svakog vitri, vitri namaza učio je i spominjao ovo veliko Allahove tebareke bareke vatala ime. I deseta stvar koju ćemo spomenuti, a koja je plus poznaje imena El Kudus, jeste da čovječanstvo i ljudi trebaju da se okite ovom osobinom, a to je da pročiste sami sebe, da pročiste svoje duše, da znači pročiste i da ostrane sve ono što ne valja i što je prljavo i sačin čim gospodar svjetova nije, nije zadovoljan. Allah te barek kada opisuje takvo stanje kaže kad efleha men zekaha uspjeće samo onaj koji pročisti i očisti svoju dušu وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا a propašće i nastradat će onaj koji ne uspije da je pročisti, koji ostavi znači takvu, koji ostavi zaprnjanju i ne potrudi se znači da je pročisti i očisti sa plemenitim osobinama. A najbolji način da svoju dušu očistimo i pročistimo jeste svačanje i razumijevanje tevhida onako kako gospodar svjetova to traži i zahtjeva od nas Znači da robuješ Allahu subhanahu wa ta'ala, da spoznaš gospodara svjetova, da ga priznaš kao gospodara, da ga obožavaš, da činiš i badete, sve ono na onakav način kako je to poslanik alaih salatu činio. Znači na takav način uspijemo da pročistimo naše duše. Isto tako naša tijela, naša tijela da pročistimo i očistimo, zatim postupke i loša djela koja imamo da ih očistimo, a kako ćemo očistiti naša loša djela? Tako što ćemo znači, činiti stikvar, teubu, koja je ta koja prouzrokuje da gospodar svjetova ti oprosti to. Ili s druge strane, tako što ćeš činiti dobra djela koja će biti sebe da ti gospodar svjetova oprosti i ostrani loša djela koja si imao pri sebi, poput znači učenja Kur'ana, poput učenja Kur'ana, protiv, znači poput obavljanja namaza, poput nazivanja selama, poput da se bratu nasmiješ, nasmiješ e, kada ga sretniješ, da činiš dobročinstvo kome god možeš da činiš dobročinstvo, da bude sačuvan od bilo kakvog vida, znači gibeta, nemimeta, svi oni stvari koja ili koje utječu na tvoju dušu da ti je znači u crne, jer poslanik sallahu alihi vseleme kada kaže čovjek kada učini grijeh, crna tačka padne na njegovo srce. Jel? I svaki grijeh koji činiš, po jedna crna tačkica, tačkica, dok srce ne pocrni, ne crni kompletno. Tada kada, kaže Ibn Kajim opisujući ovo, tada kada dođe glasnik, pozivač u Allahovu te bareke vetala vjeru, tvoje srce ne može to prihvatiti. Okrutno, surovo, Zbog čega? Zbog grijeha koja su, koji su prekli njegovo srce. I onda je teško doći. Dok s druge strane, ako se pročišćava, se čistiš teubom, stikvarom, dobrim dijelima, onda ćeš kada ti dođe vajz, kada ti dođe neko ko će ti, znači da te posavjeti, tu kaže neki hajr, ti ćeš to lakše prihvatiti. Međutim, čim vidiš da ti odbijaš tu istinu, znaj da je tvoje srce znači, toliko prljavo da je potrebno da se pročisti i očisti ti prljavi i loši, loši osobina. S ovim ćemo završiti. Molim Allah te bareke da nam podare da se koristimo od onoga što smo čuli, da radimo po onome što smo čuli, da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima, odjedi naše safove na istini. Subhanik Allahumma hamdika, šadan la ilaha ila anta, wa